wundi murima w'isangi ikiyago cyo gukebura bene igihugu ko hari amahoro agasato k'imbaragasa bagasubira mu gihugu cyabo c'amavukiro haragiye haribonekeza ibibazo bitandukanye bijyanye n'amatongo mu ntumbero yo kurondera umuti ivyo bibazo harashinzwe imigweka n'ibisata bitandukanye haba muri leta eka no mu mashirahamwe y'abigenga guhinga kugira ngo basahirize mu gutorera umuti ibyo bibazo narirya uburundi ari murima w'isangi kuri bene burundi bose mu mashirahamwe afasha mu gikorwa cyo gutatura ibibazo by’amatongo. hari ishyirahamwe duhuze bose ryo muri komine rumonge mu ntara rumonge aho iryo shirahamwe ryashoboye guhuza umusango bene uwahungutse ku mutumba wa birimba aho muri komine rumonge maze bagasabikanya itongo batiriwe baraja mu manza vyoba vyagenze gute kugira ngo abari mu matati bumvikane batiriwe baraja mu nduru uruhara rw'amashirahamwe barubona gute mu guhuza abanyagihugu ni iyihe mpanuro baha abari mu matati y'amatongo ngivyo bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kano kanya gahariwe kino kiyago cacu nkaba nongeye kubaha ikaze umufasoni makoko mariya umusango wo ku mutumba wa birimba aratwigana ingene yasubije itongo ry'uwahungutse atiriwe aranana mu gihe iryo tongo yari yariguriye uwundi muntu ati iyi si n'icumbi uwo ari we wese ashobora kuyisiga akarengana amenyesha yuko ari abashingantahe bo ku mutumba aribo babumvikanishije atera akamo yuko abantu bo kumvikana bakishiramwo ko umuntu ari umuntu bakareka kugwanira inosi umushingantahe yarahungutse amahungutse asanga ahantu hiwe narahaguze aca nsaba ko ahungutse no hamusubiza nawe akaronka haba nta ngorane byateye na cyo ndamusubiza gushyikana uno munsi ni habi eh, mwebwe mwari mwarahagutse mukihagura uwo mwahaguriye mwari muzi ko ari iwe uwo twahaguriye twari tuzi ko ari iwe mugabo haciye iminsi mike aca arapfa apfa rero tutarabonana n'uwo nasubije mugabo naciye numva neza ko ari ahiwe ndahamusubiza egomeye muti ntimwibuze ati mbega abo twaguze eh, barafise imiryango ntimwiyumvire kujya kubaka amahera ya nyoko mvuga ko bari barabahenze abo bantu bari barapfuye mugabo hasigaye abana babo yemera kumpa ahantu hatoya nanjye nicara hanyuma tujya turumvikana gutyo hari abantu benshi iyo baronse ahantu nk'uko batabona bafite jewe ngaha ugasanga n'imanza zigiye muri za senare muri za sentebe mwebwe kubera ikintu utavuze ati oya je narahagutse reka tuvume tuja mu rubanza jese nashimye yuko tubanza kuja mu byimanza kuko nzi yuko iyi sari cumbi umuntu uwo ari we wese ashobora kuhasiga akarengana akiza ntiyabereye abanzi no kuja muri sentebe yarashize gusa arababwira ati hani wanje muca murahamwe nta hantu na hamwe twagiye keretse mu babanyi mu bashingana ntahe bo ku mitumba barabidutunganiriza baratwumvikanisha bica birahera uhunye ngo musigaye ari nk'umuntu na mushikiwe turi bamwe umwe akeneye ikintu arasaba uwundi dusa nka bamwe abantu barashobora kubaza ati mbega umutamakazi w'umutima yawukuye he nibaza nk'umuntu akurikira iby'imana ko uwo mutima ashobora kuwugira mwebwe mwaragize ukwihangana mugira umutima mbega hariho abandi benshi bari mu buryo nk'ubwo bw'iwa mugabo bakavuga ati jewe naraguze mwobabwira iki nk'abo uyu mubahanura iki mufasa nubahanura ko bokwibaza nawe umuntu ko ari umuntu agafashanya n'uwundi n'umuntu nkawe kuko twese iyi si ntawe uzoyijyana iyo azoje mbega nk'impanuro mubaha abantu usanga akenshi bariko barajyanira amatongo babwira iki ngaka mubatera mufatiye akarorero k'iwanyu kumvikana ni byiza abantu bose barabye ingene isi ihindagurika bokwishiramwo ko umuntu ari umuntu bakumvikana bakareka kwirwa baraniganira isi umushinga nahe ndabazaniye Jonas yahungutse mu mwaka wa bibiri n'icenda yari yarahunze igihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri aremeza yuko atangorane yabaye kugira ngo aronke agatongo kiwe ngo barumvikanye n'umufasoni makoko uko gushikirizwa iryo ryiwe bikaba vyabaye mu mwaka wa bibiri na cumi ndabazaniye Jonas agahanura abandi yuko uhunze yokumvikana n'umusangwa aremeza yuko iyo miryango uko ari ibiri ifise imigenderanire myiza cane jewe nahungutse bibiri n'icyenda kandi narahunze kuva irindwi na kabiri ah. yego jewe ico nagenda nifashemwo naciye uyu muntu basegiteri baramubwira ati ngurabe kagatongo kawe nyene ko yagarutse yahungutse ati no mumvikane muyahage naciye bamutuma ko araza kandi imbere y'abashinga ntabo ku mitumba nabo nyene barabishimye aranshikiriza hanyuma muze gushikiriza bica bigenda gute maze kunshikiriza nuko twatsiye tuyaga tuyaze ati nushobora kumpa naza hano sikika kazu ati kuko hariyo nari naguze banyiruka atandukanye nicyo nta kibazo aranshikiriza anshikiriza imbere y'abashingandahe nazi ndashima nabinyatse arashima mbega uko gushikiriza bimaze umwanya ungana gute kuva bihumbi bibiri na cumi kugeza uyu munsi kandi tubanye neza mm. cyane eh, rimwe na rimwe abantu nka bamwe hariho eh, twavuga ati bagwa nk'abiyago usanga ariko araza ko guhanura ati we warageze nabi kubera iki wamuhaye kandi itangwa rwawe mbega abo ntibaza mu matwi wawe ubabwira iki oya je bintu nabo bimbwira bakabinteramwo nabo bintera muri sero musi ushobora kuko ni umurundi jewe ndi umurundi sinshobora kumwangaza nk'uko nawe atagovye kugira ngo anyangaze asubiza iyo navuye eh, mutamari y'abantu kenshi na cyane cyane ari nka mwebwe mwagize ingorane mugahunga mugarutse ugasanga bari gutera amatati basanze matongo mbere bikaja no mu masentare mbega abantu nk'abo mwobabwira ikimufatiye ukarorero mwe mwagize n'uno mufasoni mfatiye ukarorero twagize nk'u twagize n'uyu mufasoni ico no bagenzi bacu ni gihe nk'uko yobaje agasanga itogo ryiwe ririmo uwundi akamushyikira ah, bakumvikana batabanje kubivuga baraza mu masentare cyangwa mu masentebe reka nazi ibyo byaranshikiye ariko nabonye yuko kuja mu masentare ntacyo bimaze ntacyo bivuze ahubwo gusa n'ukumvikana kiretse gusa nk'abashinga bo ku mutumba igihe muba muri ko bakabumvikanisha nta ngorane ziba zirimo unye bw’umuryango wanyu n'umuryango w'umufasoni ngaha imigenderanire yifashe gute imigenderanire yewanje n'umufasoni Mariya Makoko yifashe neza cyane cyane kwanza nk'ubu nshima mbere bakwiye kugira ngo bamaze baze kuyaga nabo hanyuma bakumvikana kuko gusa kuja hejuru mu masentare ntacu bimaze na gatoya ikiza uko abantu bokumvikana bokumvikana gose kugira ngo abo banyagihugu bumvikane wari mu vya mugenzi we akabisubiza vyavuye kubwira n'ishaka y'abashinga ntaya mu kibano eka n'abarongoye umutumba umushingantahe kabondo gaspar arongoye umutumba wa birimba aratubwira intumbero y'igikorwa c'abashingantahe bo ku mutumba mu guhuza abafitaniye amatati dufise intumbero ubwa mbere y'ikibano ubwa kabiri y'ubutware nibo badutoye badutoye rero badutoye ngo tubatunganiritse tubatunganiriza dukurikije ikibano naho dutwarura tuba mu kibano tuzokuma tubana duca turaba rero ikibano icyo kimaze mbega kimaze iki gitunganije iki kizotumarira iki tugaca rero turaba icyo kibano cyabo kije neza n'abana rero tugaca gutegura n'abana ubwene baca bagira imibano myiza kuko ababyeyi bumvikanye n'abana bakazoguma bumvikana mm. murumvikanisha abantu bigatanga akarorokeza eh, ku bantu mbega mbega iyo mubumvikanishije impanuro mu batekera babumvikanye n'izi tumvikanisha urabona yuko tuba tubagaburiye ngo babane tubanze kubereka umubano mwiza icyo umaze n'ubugene bazomarare nirarera mu kibano wakwanza umubano barazi uko umubano umeze umubano bararahuranira hagize ingorane bakazisangira hagize utundi tutwari two twose bakadusangira biba ari ibyiza bakabisangira niho umwabuze ubundi agashishikara kumufasha kuko ababanyi bafitaniye akamaro kanini kenshi cyane gasumba mbere n'umuvukano eh, mutama hari igihe mwumvikanisha abantu ugasanga barananye mu gihe bananye bica bigenda gute twebwe atari abantu bangahe nabo nyine turi ko turaraba ubwe natwumvikanisha nta twumvikanishije batunaniye na gatoya mm. bamwe badukundira nicyo gituma na cya kindi urose ntacyo ikimariye waragihejeje mm. bagaca bavyumva rero eh, mutama murabashinga ntaye mutunganiriza abantu mbe nakahe kamo motera eh, bamwe n'abandi eh, na cyane cyane abagomba gushira imbere amatati mu vyerekeye amatongo twebwe twaramaze no kubigira no kubitera kamo twahereye ku batanguye guhunguka baza baramaze kubibona uko bimeze ubu natwe tuca twikura kuri aba ah, twatanguye ubwa mbere bakaza nabo bakadufasha tugaca babereka akarorero k'abandi bakadufasha ubugenda bigenze bagaca babyumva bose nyine rero ubu n'abaje baca bashikira ku bahungutse cyangwa ku bandi bagaca bavuga bati nimwirirwe muraja hariya nimwirirwe muraja hariya genda uku ibiganiro ni burundi murima w'isangi ikiyago kiba yagira ku bibazo vy'amatongo uno munsi twaba turiko turabayagira ku kungene uwahunze n'umusangwa bafashijwe n'abashingantahe mu kibano bakumvikana mu kibazo cyitongo atamatati agiyemo aho ni ku mutumba wa birimba komine rumonge mu ntara ya rumonge muri ico gikorwa cyo guhuza abafitaniye amatati bidaciye mu ngimba harashinzwe aho mu ntara ya rumonge ishyirahamwe duhuze bose kugira ngo hashigwe hamwe ingufu mu guhuza abantu metre buregeya jean asanzwe arongoye iryo shyirahamwe aratwiganira imvu zatumye bamwe n'abandi biyumvira gushinga iryo shyirahamwe n'ibikorwa basanzwe eh, bakora twarashinze ishyirahamwe ryitwa duhuze bose ni ishyirahamwe rikorera nyiraha iwacu muri aka kanya ariko mu ntumbero dufite ni uko rishobora gukorera no mu ntara zitatu makamba na bururi hama rero urumva umugambi dufite kugira ngo mushinga iryo shyirahamwe si ikindi dusanga turi abantu tutari bake twagiye turaronka inyigisho mu bijyanye n'ibi byo gutatura amatati bidaciye mu nguvu amare turigira inama duti izi ngizo twaronze inzobe impfa gusa mwe bita societe civile hari abantu usanga bakorera CNTB hari abandi usanga basanzwe ari mboneza ku mitumba ari mu ntwaro aho rero twarigiriye inama turavye bashobora kubibaza uti mbe aba bantu mirongo ibiri kuko ndiko ndabitegeza muri umenga hasa n'abantu badagira ibyiyumviro bisa bashaka kwicara bakagira ikintu bahurije ko ibyo bitangaza rero abantu kenshi ko mu minsi yeze twaragize n'inama mu kwezi kw'indwi aho twari ko turashikiriza raporo y'igice cy'umwaka abantu ntibarabyumva ariko urumva niko kubateza ku byuma kuko amahoro umutekano mu kibano ni umuntu wese si umuzungu si umwirabura si umuhutu si umututsi abantu bose amahoro mu kibano bategerezwa kuyabumbatira bari hamwe umva rero iryo shamo twari rikoze kuko iki gikorwa cyo kurondera amahoro zimbaza amahoro si igikorwa cy'abantu b'intwaro gusa ni igikorwa n'abandi bantu bashobora kwitabirira gituma twagomba kugira ngo tubamenyeshe yuko mwuje muramenya ko hajya mu kibano hari abantu benshi mboneza bakora ibintu bitari bike muri ishyira muri turafite abantu benshi bamaze gukora ibintu bikwiye rero kuratwa bikwiye kuvugwa ari nacyo gituma twavuze duti reka ishyirahamwe turishinge kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo tuzoje turarata ibikorwa dukora kugira ngo ntizabe byitirirwa n'abandi kuba murazi yuko kenshi abantu usanga bikoreye ibikorwa bigasanga byitiriwe abandi nico rero tuma cyari niyo ntumbe dufise yatumye dushingira shirahamwe umukuru w'umutumba wa Birimba mbere akaba ari n'umushinga ntahe ari muri iryo shirahamwe duhuze bose Kabondo Gaspar avuga yuko aho ku mutumba arongoye amatati asa n'ayarangiye arashima ingene igikorwa bakora cyo kumvikanisha abanyagihugu kigenda naho hari igihe bahura n'inzitizi nk'igihe umwe muri abafitaniye amatati ananye amenyesha kandi yuko bakorana n'umugwi w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB mu gihe haba hari abatumvikanye ubu muri iki gihe ntane yariho mbere bisa n'ibyaheze twarabihejeje abaje bose bagiye benshi twarabakura muri sentebe abandi twabakura mu masentare tukabahanura ubugena bugenza uko baje kubana bamagwe kuri uyu mutumba muri iyi minsi nta bantu mbere basigaye bari no muri sentebe hasigaye y'abantu bashika batanu mbega iki gikorwa cyanyu inzitizi ingorane muhura nazo ni izihe ingorane duhura nazo ni ukubumvikanisha ubwa mbere hari aho umwana umwanana ati mputwati jewe ni iwanje hadashizwe inyuma amatati y'amatongo kubw'urongo iryo shyirahamwe igikuru mu kibano ari uko abanyagihugu bumvikana akavuga yuko icyo muri iryo shyirahamwe bashira imbere ari uko umwe wese mu bari mu matati yumva yuko yatsinze ko bose batunganirijwe usanga ariko mu bana hari ibintu byinshi byinshi cyane tujamwo umva tuhamagariwe umuntu ariko atatu amatati avuga ati ntibindaba naho baza ari ubusuma tubona ko rubayabaye turashavuga duti eka tubyumvirize iyo tubona rero ko ari ibintu by'ibyaha bikomeye bisaba yuko byoshikira inyamiramabi byoshikira abajeje umutekano ko birungikayo ikomeye mu matati y'amatongo hari muherutse e, gufasha mwarafashije bamwe mu bagize ishira mu byanyu mbere ishira mu byanyu ranabikora aho abantu babiri mbere biyumvikane batiriwe barajya muri centre e, cyangwa muri za CNTB mbega n'ubuhinga ubuhe mukoresha kugira ngo mumvikanije nari igihe unyehetse se yuko abantu bose bagiranye amatati y'amatongo baca muri sente binacancane ngaha mu ntara ya Rumonge ko murabona ibintu by'amahoro ibintu byo kubana neza n'ibintu bikomeye cyane kuko murabona inzego zose za sentebe cyangwa izindi nzego zishobora kuza mu gihugu zitaje zifise intumbero yo gufasha abantu kubumbatira amahoro yo kumvikanisha abantu ntibishoboka ko barundi bamaze kumenya urwego rwa sentebe bararuzi bazi ko urwego rufata ingingo baratwara inkingo kandi ingingo nazo urazi ko kenshi usanga zivuna ingingo za sentare si ingingo kenshi zanga zihuza tumaze twavuze duti twebwe kadushingira hamwe ko turabona yuko igihambaye mu banyagihugu igihambaye mu kibano ni uko abantu bavugana. ko kenshi ahantu hajya baburana usanga akenshi n'ibyo ariko barapfa ari ibintu bitoyi cyane cyo tumaze twavuze tureka tubanze twumviriza abantu turabona yuko mu masentare n'izo nzego zindi ko twari dutanga kubona ko na sentebe hari urwego rusigaye rufata ingingo twabona ko izo ngingo zirimo impari hagati y'abanyagihugu hagati y'abafite amatati twe dutigihambaye twebwe kuri twebwe hari icyo imbere twebwe nuko abo batwituye hari imanza nyinshi dukora muri sentare abantu bararushe kandi batakibonana barabana ribi tubatuma ko duti iraba ikintu iraba igikuru umwe usumva abantu bakadushimira urumva rero cyane cyane twe dufata iyo ntumbero niyo guhuza abantu kugira ngo kandi ugasanga yego bararindira imanza urubanza rwa sentare rugeze rucitse umwe akagenda akubita urutoki ngo ngiye kunguruza ati ngiye rubaye ntabanduka ati umwe ati amosozi amarira kamara arwaye umuryango ibyo rero twabonye yuko bituma urwanko ruguma ruba rwinshi imiryango dutirereka twe dushira imbere cyane cyane kumvikanisha abantu umwe wese ahagira icahebye n'undi ahagira icahebye mu matati yabo niyo ntumbero nkuru dufise mu byo dukora murakoze eh, mbega iyo ntumbero yanyu ntimubona yuko eh, bizova bitera ingorane muri sentebe na sentebe yonyine ntaziyoshobora cyo tuma na sentebe mu byikora kenshi yirukira kubajejwe intwaro kubajejwe eh, bajya batowe ikabacako ko nta ntabyo yo kwishoboza kandi niyo bwita imanza z'amatongo twebwe mu rwego rwacu sentebe tugiye kuzikora ntabyo boshobora twebwe rero mu ishami ryacu ni kandi turunguranirana nibaza ko na sentebe yagiye bije kunganira na sentare ko na sentare y'abantu batatonda barenga ibihumbi nk'abaje misa cyane nk'abagiye kwa muganga bagiye muri sentare urumva rero twebwe turazi yuko muri niyo tugize amanama turabatumira kanatsinda hari n'abo dukorana bakoreye muri ubwo rwego rwa sentebe batari baturi kumwe muri iryo shirahamwe no mu kurushinga twavuye mu mice kwinshi uratwumva tuma yuko sentebe turabatumira iyo tugize amanama abo mu masentare turabatumira ubwo abazi barabyo dufise aho umuntu wabo turabatumira urumva rero tukaza ko hari igikorwa gishimishije n'abo umuntu wabo bashima avuga ati uwahunze n'umusangwa bafashijwe n'abashinga ntaye mu kibano bakumvikana mu kibazo c'itongo atamatati agiyemo aho ni ku mutumba wa Birimba komine Rumonge mu ntara ya Rumonge Maître Buregeya Jean arongoye ishirahamwe duhuze bose aratwiganira ingene iryo shirahamwe rikorana n'umugwi w'igihugu ujeje gutatura matate y'amatongo n'ayandi matungo ngo igigo cose bakoze barakim abimenyesha uwo mugwi sentebe agatera kamu bamwe n'abandi yuko inyungu n'ibibazo vyabo bobironderera mu kibano yari vyitwagiye turakora mu nyuma sentebe urabona yamaze gufata ingingo mu nyuma nkamwe iramutse igomba kuza gushikiriza hanyuma tubashira duteka ntimuze gushikiriza ibintu vyabaye hagati y'aba bantu ngo murabe hari amasezerano biyumvikaniye mu nyuma za ngingo mwagora zimeze ukuntu ukuntu sente bitwana kuba bakiba neza ati ntacu bashobora kwiyumvikanira zanira amasezerano bagiraniye mu yaduhe natwe tuyashyire kuri izi ngingo twafashe kugira ngo ejo ntihagire undi azokwaduka bwati ngomba gushinga urubanza kandi mu nyuma aribo biyumvikaniye bakavuga ati nuweka tubishire mu mwumvikano iby'ingingo tubireke urumva rero ibyo udutegerezwa kubimenyesha sentebe kugira ngo ntihabe bya bindi byo gusekanira ku bikorwa ku kivi metre buregeya akamumotera bamwe n'abandi mu vyerekeye amatati y'amatongo naka mu byerekeye amatati y'amatongo kamoje notera abantu hirya no hino nuko abantu cyane cyane inyungu zabo bumenya yuko n'ibibazo byabo bo bironderera mu kibano ko kenshi abantu bamaze kubona yuko amahoro adatsimbatiye mu kibano adashobora kuzozanwa n'ibindi bintu bivuye hejuru canke n'abandi bantu bavuye hejuru cyo tuma rero tubwira abantu duti ika uvuze ikibazo egera imboneza two mutumba dirari egera abashingantahe egera abarongoye umutumba egera abatowe egera abajya abantu b'amadini ajya y'abashingantahe ba mwarimu bandi barafite ikintu bashobora kubegera ujya muntu uzitiye n'umuntu wibanga n'umuntu w'umushingantahe n'umuntu umuntu afite ivyiyumviro kandi afasha ndamuturisha imbere gukoresha iyo mfata abantu baremesha kijyago abantu batari bake bajejwe ibintu byo kuja baraba ibibazo biri mu kibano bashobora gufasha kandi bakaguha n'intumbero nziza nico tuma rero ko abantu iyo hagize ikibazo caduka mu kibano rero boja baratwaranya bahururu canke ngo bashiremwo ishavu n'umutima muremure wo kwirukira inzego zikomakomeye zo hejuru bibaza ko arizo zishobora kubatunganiriza kuruta ko n'izo nzego zirakeneye ukuri kuba kuvuye muri ico kibano cabo nico gituma rero usanga kenshi bazorabe na sentare ivuga iti turafasha umunsi wo gushika kw'itongo baba baje kuraba gushika kw'itongo bibonera kure ibibonere ingene ibintu bimeze inshuti amarero byinshi biba bikwiye gukorera hajya nyine ku itongo bikwiye guherera hajya mu kibano kandi ababishoboye bariho tugiye turabya hirya no hino ku mitumba mu mazone hari abantu bashinga ntayo babushitse hari abantu b'imboneza bafise ukuri tuma rero ubu twibaza yuko abanyagihugu tugiye gukora uko dushoboye ariko urumva natwebwe bw’ingufu n'aba bandi bose dushize hamwe turibaza yuko amahoro n'umutekano mu karere turere turimo adutsimbataye murakoze abanyagihugu batunganirijwe bagahuzwa n’amashinga n'amashingantahe bari mu ishyirahamwe duhuze bose barashima igikoko cy'iryo shyirahamwe kuko ngo ataho kwimarira ingorane adafashijwe n'abandi kwanza nk'uru ruhande rw'abashingantahe bo ku mutumba nk'uyu mutumba ko tubaye ku wabirimba n'abashingantahe b'ingirakamaro rwose baramaze kuko baratwumvikanishije twarumvikanye kandi bamabumvikanisha n'abatari bake kandi bikagenda neza atamatati yayemo nta masenteri bamaze kujyamo tukwakira neza cyane kubera nta muntu yobyimarira wenyine atari kumwe n'abashingantahe muti rero igikorwa cyabo ni ingirakamaro